Արցախի նախագահը հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակության եւ ԱՄՆ-ի մի խումբ կոնգրեսականների հետ։ Ադրբեջանը ունի որևէ հիմք Արցախի հանդեպ հավակնություն ներկայացնելու։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանում խաղողի մթերման ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Հանրապետությունում շարունակվում են արևածաղկի վերքի հնձի աշխատանքները։ Արցախում մեծ են մեղվաբուծության զարգացման հնարավորությունները։ Տարեստարի ավելանում է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունում լեգե մշտական ներկայացությունում հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայ ավետարանչական ինտերակցիան պատվիրակության հետ գազམ་ակերպության գործադիր տնորեն Զավեն Խանջյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են գազམ་ակերպության կողմից Արցախում տարբեր բարեգործական ծրագրերի իրականացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Արցախի հանրապետության մատուցած ծառայությունների համար եւ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Սահակյանը Զավեն Խանջյանին է հանձնել կազմակերպությանը շնորհած երախտագիտություն մեդալ հույս հայտնելով, որ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության ու Արցախի միջև համագործակցությունը կպահպանի իր դրական դինամիկան։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի մի խումբ կոնգրեսականների հետ։ Քննարկվել են Ամերիկա-Արցախյան հարաբերություններին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Բակո Սահակյանը կարևորել է նման հանդիպումները եւ նշել, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, բարձր գնահատելով կոնգրեսականների կողմից իրականացվող աշխատանքը՝ ուղղված երկկողմ կապերի ամրապնմանն ու խորացմանը։ Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն մեդալ է հանձնել կոնգրեսականներ Ֆրանկ Պալոունին, Աննա Էշուին եւ Ջեքի Սփիերին։ Այսօր Արցախ են շամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամներ, Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրանկ Պալոունը, Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների եւ ռազմական հարցերով հանձնախմբի անդամ Թուլսի Գեբերտը Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ԱՄՆ կառույցի տնօրեն Մարիա Միհրանյանը, որոնց ուղեկցում էր Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հյուրերին այսօր առավոտյան ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, այնուհետև հանդիպումը Ամերիկայից ժամանած կոնգրեսականների հետ շարունակվել է ընդլայնված ձևաչափով գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ողջունելով հյուրերին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետ համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի ու անկախ հարևան երկրի կողմից Արցախը մեկուսացնելու փորձերից մեր երկիրը բաց է ամբողջ աշխարհի արչև ասել է ազգային ժողովի խոսնակը։ Մեզ համար անչափ կարևոր են Արցախի ու նրա ժողովրդի հանդեպ հետարկրություն ունեցող քաղաքական ու հասարակական գործիչների, օրենսդերների կողմից ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքի ընկալումն ու ցուցաբերած բարոյական աջակցությունը, որի վարդասեորումներից է նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների հետ մեր այսօրվա հանդիպումը։ Աշոտ Ղուլյանը նաև նշել է, որ նման համագործակցությունը ու ընդառաջ քայլերն են մեծացնում տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման իրական հնարավորությունը։ Միջդեռ հարևան երկրի կողմից պատերազմը վերսկսելու սպառնալիքը դեռ հրատապ խնդիր է Արցախի համար, ասել է Աշոտ Ղուլյանը եւ նշել, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը տարածաշրջանային անվտանգության եւ խաղաղության ապահովման ամենից արդյունավետ լուծումն է։ Այնուհետև ողջունի խոսքի ասել կոնգրեսական Ֆրենկ Ֆալոն, կոնգրեսական ամենից առաջ նշեց, որ նախորդ հայցից հետո, որ ավելի քան 10 տարի առաջ է եղել, այսօր նկատեց, որ Արցախում շատ բան է փոխվել, կայուն է մնացել միայն շփիտը մարդկանց դեմքերին։ Անդրադառնալով կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի կողմից իրականացված աշխատանքներին Ֆրենկ Ֆալոնը նշել է. What I, when we're in the United States in the Armenia caucus with regard to Artsakh, Մեր հանձնախմբի աշխատանքներում ներգրաված է Արցախի ճանաչման հարցը։ Մենք գիտենք, որ Արցախը ժողովրդավար երկիր է, իշխանություններն ամեն ինչ անում են տնտեսական զարգացում ապահովելու համար։ Մեզ մտահոգում է նաև ռազմական իրավիճակը, եւ հենց այս խնդիրների պատճառով էլ այսօր այստեղ եմ։ Առաջին այցից հետո Արցախը կոնգրեսում ներկայացնելու իմ խոսքում առանձնացրել եմ մի քանի կետ, որ Արցախը իրավական երկիր է եւ որ Արցախը ինքնորոշվել է ժողովրդավար սկզբունքներին համապատասխան եւ իր ինքնորոշումը կյանքի կոչել միջազգային չափանիշներին համապատասխան համաժողովրդական հանրաքվեյով Ադրբեջանի կողմից հրահրած պատերազմի պայմաններում, ասել է կոնգրեսական։ Ֆրենկ Ֆալոնը նաև նշեց, որ կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախումբը ամեն տարի միջոցառումներ է կազմակերպում նվիրված Արցախի անկախության հռչակմանը։ Կոնգրեսականը հավելեց նաև, որ հանձնախումբը ամեն կերպ փորձում է նպաստել Մինսկի խմբի աշխատանքներին խաղաղությունը պահպանելու եւ կողմերի միջև փոխվստահություն ձեռք բերելու հարցում։ Այնուհետև խոսք ասաց կոնգրեսական Թուլսի Գեբարդը, ով առաջին անգամն է Արցախում։ Նա նշեց, որ կան հասկացություններ, որոնք առաջնային են նաև իրենց համար եւ այդ արժեքների հարցում լովին կիսում են արցախցիները արժեքների տեսակետը, իսկ այդ արժեքներն են ազատությունը եւ մարդու իրավունքը, այդ թվում նաեւ ինքնորոշման իրավունքը։ Բելալալայան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 19-ին Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանին, հանդես եկել ելույթով։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ 2017 թվականը Հայաստանի համար նշանավորվել է Միավորված ազգերի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության 25-րդ տարեդարձով, եւ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը դարձել է միջազգային հանրության լիիրավ եւ պատասխանատու անդամ։ Մարտահրավերները շատ էին, սակայն մենք պատվով դրանց դիմագրավեցինք։ Ամենակարևորն ու դժվարը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն էր, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ես արդեն 5-րդ անգամ եմ հանդես գալիս այս բարձր ամբիոնից եւ կրկին ստիպված եմ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Կգերադասեի խոսել խաղաղության, առաջընթացի եւ համագործակցության մասին, սակայն ցավոք մենք այդ փուլից դեռ շատ հեռու ենք։ Ոստի պարքս եմ համարում բացատրել, թե ինչու ենք այդքան հեռու այդ բաղձալի հանգրվանից։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման պայքարի նոր փուլը մեկնարկեց գրեթե 30 տարի առաջ։ Ի պատասխան Արցախի հայության ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի իրացման խաղաղկոչերի եւ այդ ուղությամբ ձեռնարկող քայլերի Ադրբեջանը դիմեց ուժի կիրառման։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ 1992-ից 94 թվականների ցաներ պատերազմը, դրա հետևանքները եւ այնուհետև ցավալված բանակցությունները Ադրբեջանի համար որևէ դաշտ չեղան։ Իսկ անցած տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած քարորիա պատերազմն ապացուցեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է հետապնդել Արցախի ժողովրդին բնաջնջելու իր նպատակը։ 2016 թվականին ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը կատարել են պատերազմի մի շարք հանցագործություններ քաղաքացիական բնակչության եւ ռազմագերիների հանդեպ։ Այստեղ չեմ կարող չնշել, որ նման վայրագություն կատարած մի զինծառայող արժանացավ պետական բարձր պարգևի։ Տարիներ շարունակ հայատյացություն Ադրբեջանում դարձել է պետական քաղաքականության հիմնարար եւ բաղկացիչ մաս։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ այժմ Ադրբեջանը ժողովրդավարական ուղիով զարգացող Արցախի համար պարզապես միջնադարյան հետամնացության խորհրդանիշ է։ Արցախը երբեք անկախ Ադրբեջանի մաս չի կազմել, ուստի արդար չեն այդ պետական շրջանակին Արցախը բռնակցելու զգտումները իր ելույթում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ելույթից հետո կազմակերպության կենտրոնակայանում Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ հայ համանքային կառույցների ներկայացուցիչների եւ եկեղեցական թեմերի առաջնորդների հետ, ովքեր եկել էին լսելու հանրապետության նախագահի ելույթը։ Նույն օրը նա մասնակցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Սիպատիվ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանին մասնակցող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների տրված ընդունելությանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Խարությունյանն այսօր մասնակցել է Ասկերանի շրջանի Նորագույող համայնքի մանկապարտեզի նորակառույց շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրատուներից Արգենտինահայ բարերար Հովսեփ Թահթայի ընտանիքի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցված երկհարկանի շինությունը նախատեսված է 100 երեխայի համար եւ ունի ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան հարմարություններ։ Բացման խոսքում Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել բարերարին, նշելով, որ հայրենասիրության իսկական դրսևորում է Հովսեփ Թախթայի օրինակը, ով ծնվելով եւ ապրելով Հայաստանից հեռու չի մոռացել հայրենիքը։ Արայիկ Հարությունյանը բարերարին է հանձնել նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից տրված երախտագիտություն մեդալ Արցախի տնտեսության եւ գիտության վերականգնման եւ զարգացման գործում ծանրակշիռ ավանդ ունենալու համար իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով Պարքևատրության համար, բարերարը նշել է, որ իր ընտանիքի համար չափազանց կարևոր է կրթական օջախների ստեղծումը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան Փակbaşնի տիրական ընկերության Մարտոնու տեղամասում սեպտեմբերի 7-ին սկսվել է խաղողի մթերումը։ Այս մասին ասել է ընկերության տեղամասի պետ Արարատ Հայրապետյանը։ Նա նշել է, որ Մարտունու տեղամասում խաղողի սպիտակ սորտն ընդունվում է 120-ից 125 դրամով, իսկ խնդողնու սորտի համար, կախված տեսակի մակրությունից եւ քաղցրությունից, գինը կազմում է 200-ից 250 դրամ։ Վերջին տվյալներով մթերվել է մոտ 950 տոննա բերք։ Եվս այդ չափ սպասվում է մթերել մինչև բերքահավաքի ավարտը, նշել է Արարատ Հայրապետյանը եւ հավելել, որ խաղողի մթերումը հիմնականում կատարվում է Մարտունու շրջանի Ճարտար, Գիշի, Խնուշինակ, Սոս, Բերթաշեն համայնքներից, Ասկերանի շրջանի Շուշ գյուղից եւ Ակնագից։ Տեղամասի պետը նշել է նաև, որ գործարանն ընթացիկ տարում սկսելու է նռան հյութի արտադրություն։ Արցախում ակտիվորեն շարունակվում են արևածաղկի բերքի հնձի աշխատանքները։ Գյուղատնտեսության նախարարության ոսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով ցանված 2200 հեկտար արևածաղկի ցանքսից հատիկի համար հնձվել է 1196 հեկտար, իսկ սիլոսի 114 հեկտար։ Նրա տեղեկացմամբ միջին բերքատվությունը հատիկի դեպքում կազմել է 14 ցենտներ, իսկ սիլոսի 175 ցենտներ։ Խոսելով բերքի իրացման մասին նա տեղեկացրել է, որ որևէ խնդիր մինչ այսօր չի եղել, քանի որ հողօգտագործողներն իրենց ստացած բերքը հանձնում են Արցախում գործող ձեթի գործարանին 1 կիլոգրամի դիմաց ստանալով 180 դրամ։ Գյուղատնտեսության ճյուղերից մեկի մեղվաբուծության զարգացման հնարավորությունները մեր երկրում մեծ են։ Ինչի արվում գյուղնախարարության կողմից այն զարգացնելու համար Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի ալպիական բնությունը մեղվաբուծությամբ զբաղվելու համար շատ նպաստավոր է։ Այս ու այն լեռնալանջին կանոնավոր շարված մեղվափեթակները իհարկե աչք են շոյում ու նաև մտորումների տեղիք տալիս։ Արցախյան մեղրը կարող է մեր երկրի այցեքարտը դառնալ, բայց արդյոք մենք ունենք անհրաժեշտ ծավալի արտադրանք միջազգային շուկա դուրս գալու համար եւ քանակից բացի ուրիշ էլ ինչ է պետք նոր շուկաներ գրավելու համար։ Մեր երկրում մեղվաբուծների հետ աշխատող պետական մարմինը գյուղատնտեսության նախարարության, անասնաբուծության եւ անասնաբուժության Հանրապետության վարչությունն է։ Վարչության պետ Նորար Մուսայելյանն ասում է, որ գրագետ աշխատելու դեպքում կարող ենք տարեկան 10-ից 12 տոննա մեղր ստանալ։ Դրա համար նախ պետք է անհրաժեշտ ծավալներ ստանան եւ այդ անհրաժեշտ ծավալները համապատասխանեն արտահանող երկրների ստանդարտներին, որպեսզի իրացումը հեշտ կատարվի։ Պետք է փոխվի մեր տեսակը, ավելի նոր տեսակներ, ավելի նոր ցեղեր գուցել, որոնք ավելի շատ բեր կարողանան կուտակել եւ բացի դրանից պետք է օգտագործել լրիվ նոր տեխնոլոգիաներ։ Պետք է ասել, որ նորամուծությունների ներդրմանը խթանել է հատկապես Ռուսաստանում գործող Պանսկի սոտ մեղվաբուծական հայտնի ընկերության հիմնադիր Սուրեն Գրիգորյանը, ով խոստացել է գնել իր առաջարկած տեխնոլոգիաներով արտադրված ամբողջ մեղրը։ Խոստացավ ու գնեց, ասում է Նորար Մուսայելյանը, բայց քանի որ ծավալները փոքր էին, այն ոչ թե արտահանվեց, այլ հենց տեղում էլ սպառվեց։ Պարզ է, որ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը որոշակի ժամանակ է պահանջում, բայց այս ճանապարհով մեղրն իրացնելու համար առաջին հերթին պետք է անհրաժեշտ անհրաժեշտ որակի արտադրանք ունենալ։ Հանրապետության լաբորատորիայում իրականացնում եմ եղել ստուգում։ Հեղափոխությունները արդեն իրենց մեղվանտանիքների համար, մեղվանոցների համար ստեղծում են անաստանբուժական ազնագիր, բոլոր միջոցառումները իրականացնում են եւ այնպիսի դեղորայքներ են օգտագործում, որը թույլատրելի է եւ արդյոք չի հանդիսանում արտահանման համար։ Ի աջակցություն մեղվաբույծների գործում է արտոնյալ վարկավորման ծրագիր, համաձայն որի այդ նպատակով ձևակերպված վարկի մի որոշակի տոկոսը սուբսիդավորվում է գյուղնախարարության կողմից։ Ցանկություն հայտնողները հայտ են ներկայացնում գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ իրենց բիզնես ծրագրերով։ Եվ բիզնես ծրագիրը քննարկվում է երաշխավորվում ապագա գործունեության համար Իսկ հետագա գործունեությունը արդեն իրականացվում է բանկերի միջոցով, քանի որ գումարը տրամադրվում է բանկի կողմից, իսկ մեր կողմից սուբսիդավորում է տոկոսների մի մասը եւ արդեն տվյալ քանակիչը վարկաստանում է արդեն արտոնյալ պայմաններով 6 կամ 7% տոկոսադրույթով։ Նորար Մուսայելյանի խոսքով մեղվաբույծներին աջակցության ավելի լայն փաթեթ առայժմ չեն կարող առաջարկել, բայց այդ ուղությամբ նախարարությունում մտածում են։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Տարեստարի ավելանում է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Աշխարի տարբեր երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Իսպանիայից, Իտալիայից մեծ թվով զբոսաշրջիկներ գալիս ու վառ տպավորություններով հեռանում են Արցախից։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գրեթե ամեն առավոտ Ստեփանակերտի պատմաերկրագիտական թանգարանում, ինչպես նաև դիմացի մայթին կարող ես հանդիպել տարազգի եւ մանավանդ մեր հայրենակից զբոսաշրջիկների խմբերի, որոնք կարծես թե չհագենելով թանգարանում իրենց տեսածով եւ իմացածով հիացմունքով շրջում են հարակից տարածքներում Արցախ աշխարհի մասին ավելին իմանալու անկշտում մղումով։ Մարինե Հակոբյանը ԱՄՆ-ից է։ Երկար տարիներ ապրել է Երևանում, այնուհետև տեղափոխվել ԱՄՆ։ Հայրենիքի հանդեպ կարոտը Տիկին Մարինեին հանգիստ չի տալիս, ամեն տարի այցելում է Արցախ, այս անգամ էլ ամուսնու հետ է եկել։ Եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռոդ Այլենդ։ 3 օրով ենք եկել Ղարաբաղ, շատ գոհ ենք եւ սպասարկումից, եւ ժողովրդից, եւ քաղաքից։ Նամանավանդ պատմության հանգարանը տնորենը մեզ բացատրեց ամեն ինչ, շատ հանգամանալից, շատ մանրամասն։ Իսկապես հիացած ենք։ Եթե մինչ ապրիլյան կարճատև պատերազմը նրա հետաքրքրությունն Արցախի հանդեպ շատ էր, ապա դրանից հետո էլ ավելի ուժ գնացավ։ Տիկին Մարինեն արցունքները հազիվ զսպելով հիշում է այդ ծանր օրերը։ Այդ ապրիլյան կռիվների այդ հիշողությունը, որը որ անկեղծ ասեմ, մենք դրանով ապրում էինք, ամեն օր նայում էինք այդ երեխաները, այդ տղաների, ասեման մեր զոհեր դա երևի սխալ կլինի, որ հանուն Ղարաբաղի, հանուն Արցախի այդ երեխաները իրենց կյանքը տվեն։ Եվ նույնիսկ ես ունեմ հայրենասեր օրացույց է, որտեղ նրանց նկարներն են։ Այսինքն մենք ապրում ենք Արցախով։ Իսկապես Արցախը որ գրված էր, որ Արցախը հայության ամբողջ աշխարհի հայության հպարտությունն է, դա ճիշտ է որովհետև եթե մենք հաղթենք, այդ նշանակում է, որ մեր ազգը դուրս կգա իր ներքին աշկամվածությունից։ Կալիֆոռնիայի Ստիկին Դալվան առաջին անգամ է մեր երկրում։ Պատմաերկրագիտական թանգարան այցելությունից եւ Արցախի հինավուրց եւ նորագույն պատմության իրողություններին ծանոթանալուց հետո նա իր հետ շատ բան է տանելու հերավոր Ամերիկա։ Իսկապես պատմությունը իմանալով շատ գտակիր էր։ Ինչ դժուր եկավ պատերազմով երկրով, որ ինչքան այս վերջեր 1991-ի պատերազմը ինչպես դեր ունեցե Արցախի ազատության նկատմամբ։ 25 տարի առաջ, երբ Մարտը անկախ երկիր ճանաչել է եւ մենք ուրախ ենք դրանով, որ անկախություն ունի եւ Ադրբեջանի կապչունի։ Եկեք մեր հայաստանին այդ չի վերաբերում, բայց դասլի ինքը անկախ է։ Երեք ուշ երեկոյան են հյուրերը ժամանել Արցախ Վարսիկ Պանելյանը, ով Կանադայից է ժամանել, չէր համբերում, թե երբ կլուսանա եւ վերջապես կիրականանա իր երազանքը իսկապես իմ երազանքս էր լինել Արցախում, լինել ազատ անկախ մեր Արցախ, որովհետև Արցախը իրապես աշխարհի ամենապատմական տեղն էր եւ բոլոր աշխարհի հայերը կենտրոնացած էին այստեղ, ստեղի վրա սփյուռքը բոլորը իր ամեն նոման դրեց, որպեսզի այստեղ ազատ լինի, անկախ լինեն եւ ժողովուրդը հանգիստ ապրի, որովհետև ամեն ընտանիք ունի զոհ։ Դա շատ ցավալի վիճակ է իսկապես։ Եվ երեք որ ոտքս դրեցի Արցախում, ասի, երազանքս կատարվեց, որովհետև ես հոմոյ եմ, հոմի անդամ եմ եւ գիտեմ, որ հոմը եկավ ստեղ մանկապարտեզ բացեց եւ շատ աշխատանքներ են կատարել հիմնադրամը եւ այլն միշտ հետեւել եմ աշխատանքներին, շատ գոհ եմ եւ շատ հպարտ եմ եւ շատ հուզված եմ որ իրապես գտնվում եմ ստեղ եւ տեսնում եմ եւ ցանկանում եմ ամենալավը խաղաղություն էս երկրին, ժողովուրդը խաղաղ ապրի, հանգիստ ապրի։ Արցախում շրջակայող զբոսաշրջիկների հայացքներում անկախ նրանց ազգությունից ու մշտական կեցության երկրից ակնհայտ էր հիացմունքին միախառնված զարմանքի արտահայտությունը, զարմանք առայն, թե ինչպես է, որ մեր ժողովուրդն այդքան ուժեղ ու տոկուն է, այդքան լավատես իր ապագայի հանդեպ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարզասերների համար Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակչի երկրորդ դասական պարտիայում մրցեցին հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը եւ ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավը։ 19 քայլում գրանցվեց ոչ ոքի։ Սպիտակներով հանդես էր գալիս Վաշիե Լագրավը։ Հիշեցնենք, որ առաջին դասական պարտիայում գրոսմայստերները 32-րդ քայլում էին համաձայնել ոչ ոքի արդյունքի վաղը կանցկացվի թայ բրեյքը։ Եզրափակչի ուղեգրի հետ հաղթողները կստանան նաև 2018 թվականի մարտին Բերլինում կայանալիք աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի մասնակցության իրավունք։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։